Goizbegi saio untako gomita dugu Magi Bordagarai. Egunon, Magi? Egunon. Gomitatu zaitugu, zeren uh, gau garatxean, udaleku elkartearen egituraren biltzak nagusia iragaitekoa baita, eta zu arduradun baitzira aleinana. Hordian, behar bada eh, lehenik eh, argazki bat eh, bezala, e, udaleku nola egituratua den, somato porleku eta somata urte batez kudeatzen dituzien? Orduan, zon bat aur zela izan entzaitola erantzutea, zazpireun eta sortzireun arteko do, familiako purua dugu, urtean zer pasatzen dena, lau aixi aldi leku bat ditugu, urtean egiten ditugu ama biegon aldi, ama bost langile permanente gira, lauro gehi bat gazte aldu da urtean eh, lan egitea gurekin, Hala, bizen baki zola udaleku mm. uren aurpegio batu kaiteko. Hada, segan duzu zazpi eh, bat familia. Etorzen diren eh, aurgienak ikastoretakoak dira, ala beste saileteik ere etorzen da, elebidunetik edo? Iru sailetik heldu dira. Egia da ikastolako aurko purua pixka bat goa dela, baina zinez aski horrekatuak dira iru saileko aurko puruak. Ados, biltzaren nagusia gaur egin dugu, ostirara atxuntan, eta mm, behaz zer izan dira aipagaiak, Proposamen berriak eginen eh, dituzi, edo sail berriak abiatzen eh, dituzi, ipatu datazu, sistima aldatze, formakuntza alea. Gauza iniz, bo jadanik biltzaren agusia, gure biltzaren agusia aski berezia da. <laughs> Zein joko baten bitartez egiten dugu, orduan ez da bilkura bat, eh, bi horren non jahirik egoiten giren, bat joko bat, afitxen, <laughs> bai ba, udalekun lan egiten dugu, ordoan haute <laughs> txiak ere lan araziko ditugu eta jostaraziko ditugu pixka bat. Eta, ara, eta gero, be, uh, afitzen bitartez gure aktivitate guzia aurkezten dugu. Eta, bai, uh, joko txipi horren ondoti, kizanen da galdera erantzun joko txipi bat, eta gero gure proiektu berriak aurkeztuko ditugu, bai. ondoko urteko proiektuak. Ados, ba, gauden joko hortan zehazten alduzu, zer joko egina azten duzie? Eidean, izanen da, be, afitxen, afitxen itzuli guzia egin barko dute, eta gero taldeka ezareko ditugu, eta talde txipiek, beste talde eri, eh, galderak pausatu barko dituzte. Ah, ba, eta autotxiek ere eh, parte hartu behute. <laughs> bai ezakite hori, no? Ordoan, entzuten badute irratia jakinen dute, be beste nazez. <laughs> beste nazez dute jakinen. ba, ordean egan duzu, orkestuko eh, dituzela ondotik, eh, dituzien proiektuak, benen, janik eh, guri gilago egiten dokuzu. Proiektu nagusietaz. Proiektuetan, ara, ba, egia da urtean egin dugula dela bat, Frantsesez eganen dizuet, Euskaraz ez dut itzulpen eginen, da dispositif uh, d'akompainman lokal, u lokal d'akompainman, gehiago. <laughs> olako dispositibo batekin, pixka bat elkarte gutia berriz uh, analiziatu dugu, begiratu dugu modelo ekonomikoa zertan zen, elkartearen eh, dinamismoa zertan zen, gure eh, barne do antolaketaren, ba, antolaketa horokoa, ea emankoa zen, ea lantzekoa zen, tabar. eta hortik, behain bat lan hildoa ateratu dira, gure ekonomia edo horrekatu beharko dugu piskat gehiago, beraz partaide berriak uh, aurkitu beharko ditugu, uh, formakuntza ale bat ere garatuko dugu, eta haiekin ere pixka bat parte hori aztertu dugu, formakuntza profesionalak eskaintzeko Euskaintzen alditugu, uh, eh, aurten diko goiti, orduan ara, beformakuntza tipiak, animazioaren inguruan, euskaraz jokoak egiteko, nola udalekun egiten dugun Euskara sustengatzeko gure aixialdilekuetan, eta olako tresna batzu partekatzen alko ditugu beste beste be nahi dutenekin, bai kastolako, edo eskolako langile, bai beste aixialdilekuekin, eta olako gauzak. Aika formakuntzak eskaintzeko habilitazioa ere galdetzen ari gira, odon duela irugarren urtea izanen da, orten, ia, galetuko dukula oraindik ez dugu lortzen, baina ez urgun izanen ondoko urtean pentsatzen dut. Mhm. Eta, mm, hainbat proiektu <laughs> atopegira. Ah, baina formakuntzak eh, horiek eh, eh, ekartzen dituzte, gero behaz aurren arduradun izaiteko diplomak edo gaitasunak edo? Hau da, aiga, aiga uh, diplomak bai, prebeta brebeta, eh, edo agiria, erraiten aldugu, ez dira zinez diplomak, eta gero formakuntza profesionalekin ez, eh, da gehiago, bizpairu eguneko formakuntzak eskaintzen alditugu gai baten inguruan, adibidez, eh, adirazpen jokoen inguruan, be, guk hain joko eta hain tresna ezagutzen ditugu, hainitz baliatzen ditugunak Euskara garatzeko gure aixaldirekoetan, eta olako formakuntza bat eskaintzen algenuke, beste elkarteko lan, gileeri edo eskola, edo erriko langileentzat. langilean zat. Ez ah. biziki argina izen. <laughs> argizira, argizira Bai? Laba bai Ikerketa egin duziela, e, eh, bestek beste egin duzu antolakuntza, zer dian, eh, zer atela da, eh, zer da, baikor, zer da, ez <laughs> Galdera zaila da, hola. Alta, erantzuna eman behar duzu? Zerda baiko jalanik duela bost urte eh, parte hori lan dugula, beraz, uh, jadanik hainitz, hainitz lan dugu, postu fitxak egin genituen duela hainbat urte, egia, gu bezalako, edo elkarte munduan, eh, hainitz tan gertatzen den bezala, hainbat langile gira, eta, eta, da, ez gu, ez gira beti behar den bezala antolatzen, uh, ba, guk kanpoko lantegi bat ekarrezi dugu aholkulariak ekarri genituen eh, udalekura, bordaleko talde bat. Eta duela bosturtea ekin lan egiten dugula, justuki hori be gure bilkurak uh, albezain ongi antolatuak izan daitezen, nor diren bilkuretan, ze, uh, ze beharri erantzun behar dugun, ze lantaldetan, eta olako, uh, voilà, hausnarketa handi bat eta ezagri dugu, Eh, hausnarketa ukan eta plantan ezagidugu, eta hor deelarekin um, antolaketan agertu den gauza handiena, da be, gura elkarte bizia sobera aula dela, jendeak anzten dute udaliku elkarte bat dela, orduan azkenean familiak etortzen dira behar bati erantzuteko, haien aurren zaintzeko behar bati erantzuteko, eta be, eriko etxeko zerbitzu bat bagine bezala, baina ez da, ala. elkarte bat gira, bai, bai euskal irratiak bezala, bai aika bezala, eta olako hainbat elkarte bezala. Eta bai, gure pundu haulena azkenean, de latik ateratu dena, da hori elkarte bizia. Ados, eh, behar da ekonomia, zerren duzu ekonomikoki ere baitu zela eh, edo zailtasunak, eh, horiek eh, nondik heldu dira, erenai baita mm, diru laguntza publiko eskasa edo... Ular dezazun pixka bat sistema, nahi bautzu, aur bat heldu delarik udalekun, begiratzen dugu ze uh, erritik etortzen den, eta urte bukaeran, diru laguntza bat galetzen dugu uh, erri honi, erganez, be, begira, zure erritik, eh, hainbat uh, aur etorri dira, hainbat egunez, eta horrek baiten digu aur egun kopuru bat. Eta aur egun kopuru horren arabera galetzen digu ama boste euroko diru laguntza ba, batitugu erri batzu partaide direnak eta mm, eta joko hortan sartuko direnak, gure arazoa da be, batitugula ere erri hainitz ez direnak hortan sartzen, eta momentsatzen gira bai itzordu galdetzen eta bar, ez dugu lortzen. eta ondorio haien erritik etortzen diren aurrak, ba, neork ez du pagatzen haien zat. Eta horrek silo bat sortzen du elkartean. Ados, ala, hori de, argiki erran daukuzu, zehaztu daukuzu. Errazu gure denbora fite baitoa, bururatu haintzin, eta burrasuek, eh, ara, hori jakin nahi dute. Ondoko porren eman ezagun bazkoko eta elduen udako, ze proposamen duzie? Gure laua isialdilekoak idekiak dira, bai, bai miaritze, ustaritze eta endaian ara bilgune bakoitzan proiektu berezi bat landua izanen da, uh, endaian balakite egiten dutela eh, hiri uh, kulturaren inguruko proiektu bat, adibidez, bom, hor balio du, be, bala, gurasoek eh, deitza zuzenean bilguneko zuzendariak, gure webgunean udaleku puntu, udalekun ukanen duzue, dituzuen behar diren informazio guziak. Hala. Ba, erratzu, berriki eh, eta eh, edatzen zinuten, eh, abisua, iragerkia, baizik eta animatzaileak preseski bilatzen zinituztela. Nola ziste, bai? Taldeak ari gira, taldeak egiten, hainbat kandidatura ukan ditugu. Para da, dugu, beste gazte batzu interesatuak balin badira, be, bidaltzen aldute, oino, taldeak egiten ari gira orain, beraz ez du da. Ea, bikusu pixka bat goizik da oraindik ean ere talde guztiak usatuak izanen diren, baina ez gira urgun izan behar. Ados, be hortan uh, utziko dugu aldiuntako, eta mires esker, erren dauzut, magi, borda garai, argitasun horiek emanik. Gogotik zen.